és el deport nacional del gran poble valencià. Blaus i rojos, passió i mans, en joc valent i genial. Modalitats ben concretes, raspa i llargues per dalt corda, Perxa, la galotxa... Joc i partida, la pilota valenciana en Cabiló Ràdio amb David Mas i Antonio Pérez. Els grecs la documentaren, escampan la germanor. Els romans ja la jugaren, els romans ja la jugaren, com a espectacul grandiós i artesans la milloraren, els valencians creadors. La pilota, deu mereixer el gent jove i nova afició. Sabem que sols podrà créixer, sabem que sols podrà créixer, si els mitjans d'informació volen donar-la a conèixer en corrent i convicció. Bona vesprada a tots. Comença Joc i Partida, programa de Cabiló Ràdio on David Mas i Antonio Pérez vos parlarem del món de la pilota valenciana. Avui, en l'actualitat, parlarem de la Lliga Llargues i Palma, dels Jocs Escolars de Raspall, del programa pilot a l'escola i de la Copa President de la Diputació. Després, a l'espai dedicat al vocabulari pilotaire, coneixerem un poc més d'alguns cops de pilota. En aquest programa, aparcarem l'apartat d'entrevistes per una mena de reportatge d'una partida de, de pilota. I per últim, en la secció La pilota en la memòria, Vicenç Sapena, un jugador històric de Sella, recordarà algunes anècdotes. Comencem! La Lliga de Llargues i Palma 2013 està arribant a la seva fi. D'una banda, en primera de Llargues i Palma aquest cap de setmana s'han disputat les partides d'anada de les semifinals. En primera de Llargues, Sella, tercer classificat, s'ha enfrontat contra Percent, segon classificat. En la primera partida el resultat ha sigut 5 per 10 per a l'equip visitant. L'altra semifinal és Benimagrell, primer classificat, contra Tibi, quart classificat. El resultat ha sigut de Tibi 3, Benimagrell 10. Pel que fa a Palma, Sella, que ha quedat tercer, ha jugat contra Murla, segon classificat, amb victòria per als de Murla per 9 a 10. A l'altra semifinal de Palma, agost 10, Tibi 3. La setmana vinent es jugaran les partides de tornada. Respecte a la resta d'equips, hem de dir que CAB de primera i llargues ha conclòs últim de la classificació amb un punt. En segona de Palma, aquesta setmana Sella ha perdut 4 a 10 contra Cal. Els resten dos partides encara, un, un, eh, les dos fora, contra la Guard i contra Fondó. Traure un punt es garanteix la permanència en segona. En tercera de Palma, al grup B, Sella B ha guanyat 10 a 8 a Relleu. En aquesta segona volta, l'equip porta 10 punts de 12 possibles. L'altre equip de tercera, Sella el grup C, ha guanyat 6 a 10 contra Cal, quedant quart en la classificació, dient adeu a les opcions que tenien de jugar les partits de promoció a segona de Palma. Quant a l'escola de pilota, cal dir que l'equip Benjamí, format per Arnau, Àngel i Antonio, han quedat subcampions provincials als Jocs Escolars de Raspall, i aquest dissabte han disputat l'anada de les semifinals autonòmiques contra l'equip de Els nostres xiquets han perdut 4 a 3 fent una gran partida. Dissabte vinent jugaran la partida de tornada al trinquer de piles. D'altra banda, com ja vam parlar en l'anterior programa, el Col·legi Cervell Mora de Sella està participant en el programa Pilota a l'escola. Fa unes setmanes van jugar les partides corresponents a la zona de la Marina, aconseguint la victòria tant l'equip de xics com l'equip de xiques. Així, el proper 12 de juny, a la localitat de Massamagrell, disputaran les semifinals autonòmiques. En la Copa 2 de la Diputació de València d'Escala i Corda tenim a Jesús, que juga amb el rest Santi de Llíber. Dijous passat, el trinquer de Benidorm van disputar la seva primera partida en aquesta Copa, amb victòria 60 per 40 davant Adrián III i Víctor II. Les sensacions d'en dos jugadors foren molt bones. Estigueren molt compenetrats i mostrant un gran nivell de joc. En la Copa 2 n'hi ha 9 equips, que juguen una lligueta i després els quatre primers s'enfronten a les semifinals. Les properes partides d'aquesta parella seran el 5 de juny a Guadassuar contra Pablo II i Nacho II i el 9 de juny contra Boni i Josep i el 13 de juny a Benidorm contra Roberto i Aucejo. Ja s'ha disputat l'equador de la Copa President de la Diputació de València. L'equip de Murla, Pablo Félix i Tomàs II són segons classificats en 9 punts, després de vèncer en la final de la segona ronda l'equip de Sagunt, Álvaro, Nacho i Montrabal, 60 per 40. Una partida que ha tingut molt ressò aquesta setmana a la premsa esportiva valenciana, on destaquen l'irrupció de Pablo com un jugador molt complet, amb molta serenitat, molt segur per dalt, amb riquea de colps i amb qualitat per ser una gran figura. Avui s'ha disputat la tercera ronda. S'ha jugat la mateixa partida, però aquesta vegada ha guanyat l'equip d'Àlvaro 60 a 45. Després de la disputa d'esta segona ronda, la classificació segueix comandada per Sora Tercer i Santi, que acumulen 11 punts, seguit de l'equip de Pablo amb 9 punts. Els tercers classificats són Rodrigo i Dani amb 8 punts. Després venen els trios d'Àlvaro, Colau i Cervera amb 5 punts. En la part baixa de la taula està el trio de Fageca amb un punt el de Santi II segueix colista, ja que encara no ha estrenat el seu caseller. Hem de dir que Rodrigo ha substituït el lesionat León i Cervera al també lesionat Puigol. Des d'ací esperem que recuperen el més pront possible. Amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir, seguirem amb la il·lusió que les paraules vives amb els somnis humils. Seguirem amb tot allò que construïres, amb les velles banderes d'un país clandestí. Avui, a l'espai de vocabulari pilotaire, intentarem definir alguns colps de pilota. En parlarem de tres, i els propers programes continuarem explicant-ne d'altres. Bot de braç. El bot de braç és un col per dalt, és a dir, amb la pilota a una alçària de com a mínim el cap del jugador. El pilotari projecta el braç des de darrere del cos i el desplega violentament, eixint de la mà una pilota molt ràpida i dirigida. La diferència amb la volea rau en que la pilota, abans d'arribar al jugador, ha botat en terra, de manera que li és més fluixa, i té temps de col·locar-se de manera adient. De fet, quan un jugador es posiciona bé per a fer un bot i braç, es diu que s'ha plantat. Bot i aire. Manera de colpejar la pilota en la qual el palmell de la mà percut molt prop del terra, immediatament després del seu bot, de tal manera que resulta difícil de saber si està colpejada abans o en el mateix moment del bot. De bragueta, colpejar la pilota per davall de la cintura i amb el braç apegat al cos, que es troba en posició lateral respecte a la pilota, de tal manera que dona l'aparença que el jugador es trau la pilota de la butxaca o de la bragueta. Era un jonc emocionat amb tot un dringueig de joies que el vent de la joventut i l'embriaguesa vinclava se enfrentan el equipo de Sagún y de Murla, dos tríos. El equipo de Sagún formado por Álvaro, Nacho y Monraval y el equipo de Murla formado por Pablo de Sella, Félix y Tomás Segón. ¿Cómo han rival a la final? Pues eh, en esta segunda ronda, Álvaro en la Real derrotaba 60 per 50, 60-50 a solo tercer y Santi, y después eh, de semifinales, se destaca Era cómoda, ¿eh? en Burriana, del trío de Puchol, Raúl y Carlos, guañaba 60 por 25, o sea, una semifinal cómoda. Mientras el trío de Pablo, el trío de Murla, guañaba 60 por 50 en Xavia, a Colau, Javi Colau Segón. una gran partida, Y en semifinales, en Masama Grey eh, a la parella de Rodrigo y Dani 60 por 45. Ahí el tenim más dos en la finalísima. Álvaro Nachi Ramal contra Pablo Felicito ahí sí. començava aquest 25 de maig de 2013. Al programa de pilota de Radio Nau s'anunciava la final de la segona ronda de la Copa Diputació entre l'equip de Pablo i l'equip d'Àlvaro. En aquest mateix programa van poder escoltar a Pablo abans d'aquest duel entre la joventut i el gran campió. Tenim ja comunicació amb el nostre primer protagonista, que és el escaleter de l'equip de Murla, i que de segur que té ganes de hacer una gran partida esta vesprada a Pelayo. Pablo, ¿qué tal? Muy buena vesprada. Muy buena vesprada, no volve, sigue en casa. ¿Estás bien? ¿Estás animado de la, cita de Wii Sí, un poco nervioso, pero muy ganes de que comience la partida y que vaya a tope. Yo pensé que, que, que sea una partida muy igualada, no? Y sí, sí, sí. y lo que voy a hacer es que, que una buena partida y que el pues, se de, sí. de la partida de Wii Vale, buen pues, Massamadrell a Rodrigo y y a Dani, eh, Rodrigo y Pablo, cara a cara, eh? De la nueva generación, front a front, eh? Dos joves ahir, eh, jugant d'escaleter, poquet a poquet les, les coses van canviant, eh? ahí joves ahir aneu, aneu pisant fort. Sí, anem entrenant fort i dur, eh? fixant un gent, en gent que també que ho va fer, com, com Pujol, no? I anem entrenant dur per, per estar ahí dalt. Uh -huh. eh, tu amb 20 anys ja tens una trajectòria important, eh? perquè clar, la gent diu, bueno, Pablo ese, Pablo ese ja és un, és un és un home ja eh, que se va consolidant, eh? perquè tu, per exemple, s'entrenant-me junts, fa 3 anys ja estigueres en Europilot 2010, amb 17 anys estigueres en la, en la selecció, per tant, des de, des de molt jove eh, ja els, els mestres de la pilota se, se van fixar en les teues característiques. Quan tenia 14 anys ja iba. Sí, sí, sí. Sí. I ara eres això... a Equador, estigues també, sí. Sí, sí, sí. sí bueno, sí, però això nosaltres els que hem begut el trinquet és molt diferent mm -hmm. que a, a tot el joc internacional i avui juguem contra el número 1 Gas Álvaro i, i que cor, avui o no, això clava un poc de pressió, no? I, bueno, sabem el que, el que podem. A ver, lo que, eh, lo que podemos. Y... Ayudar, ayudar a, a tope. Esto ve con penetras, ¿no? El, el teu Sí, no, sempre ens coneixem de, de que jo era molt jovenet, però ara jo que en ell eh, estem molt ben complementats i, i ha fet un bon paper. Bueno, pues molta sort, Pablo, per a, per a esta vesprada. Que facis una ah, bona partida. Hasta luego, Pablo, hasta luego. Adeu, a Pablo, eh? Pablo de Sella, Pablo Vidal Climent, eh? 20 anys, i míralo, eh? Ahí està ja jugant de, de resto i fent-lo molt bé, eh, jugant al final de ronda. Una vegada a València, a la porta del trinque de Pelayo, ens van trobar en un gran aficionat de la pilota, Aureli López, i entre moltes coses que es digué, hem rescatat aquestes paraules. Home, la progressió de Pablo jo la conec des de molt tendret, tu ja ho saps, des en Sella. i Pablo ha sigut un xicón que de sempre, per la seva riquea de colps, per la varietat, per tindre l'esquerra per dalt en el dau, i per la forma de jugar, ja apuntava, i per a mi apunta, a molta altura. Ara veurem què passa si el respeten les lesions. Avui té davant a un guanyador nato, dominador de Pelayo, que és Álvaro, 11 voltes campió individual, o sigui, amb més mèrit ja no se pot demanar en la partida molt important, seria bo que no li pesara el jugar contra Álvaro en Pelayo. Això és difícil en 20 anys. Però ja te dic, ahir val la quantitat de partides jugades. I jo penso que veurem una gran partida i no vull ser favorit, no sé, no vull tindre favoritismes, però m'enxissaria per lo que representa de canta al futur que guanyarà Pablo de Sella. M'enxissaria. A les 5 i mitja comença la partida. Un trinque de Pelayo amb més de 200 persones que manteniren un respectuós minut de silenci pel trinqueter Batiste Vinyes. ¡Caballeros, Caballeros, a hacer un minuto de silencio per un gran trit que tens que posar ja esta setmana. Batiste Villas de Burriana! Número 1. Descansa en pau. Des la primera pilotada, les traveses estaban a favor del rojos, de l'equip d'Àlvaro. Pablo va a comenzar un poco nervioso. Gran pilotada de Pablo, y se dicen a dos! molt bé, Adolfo? Jo, per mi, si Pablo es tranquil·litza, la, la feina és de rojos. Tenen que pitjorar molt per guanyar rojos. Jo, he vist bona partida, Pablo. Pablo està molt nerviós, una final, que primer final que juga. Però, vamos, que, que Pablo quan jugar a pilota, barbaritat, jo l'he vist aquesta pilota de antes. Perquè està nerviós, és molt normal que estigui nerviós. El bon joc en conjunt dels blaus, amb un gran Pablo jugant a l'aire, els va permetre posar-se en un clar 10 per 35 marcador inesperat per als assistents. Bueno, anem 10-35 pels blaus. Bueno, Adolfo, com és la partida a aquestes altures? Bé, de moment bé, esperem que no es canvi. Eh, Pablo està fent molt bé i, i Fèlix i Tomàs ja veu, estan, els tres estan jugant molt, no, no estan donant-li alternativa al, al rival. Esperem que continuen així. algo? Però la cosa canvia de sobte. Álvaro entra més en joc. Va apretar el dau i el marcador anà igualant-se, 35 per 40, encara favorable a Pablo. per 40, 30 per 15 per rojos, la partida ha canviat prou des de l'última volta que vam parlar, Adolfo. Sí, Álvaro està... Des que Álvaro, quan entra Álvaro en joc, canvia. Canvia molt Falta que Feli jugui quatre pilotes, que ves molt... La veritat és que Álvaro juga molta pilota encara, eh? A pesar de la pressió dels rojos, Pablo mostra gran tranquil·litat i seguretat en el seu joc, fent molt de cas als consells del seu germà Jesús, i així de nou es distanciaren en el marcador. 40-55 pels blaus, Adolfo. Fem prou de la victòria. Esperem que ara Oltra no apreti molt a Pablo i Pablo es pugui defendre i el dau i llavors fem el joc i acabem. Se ho mereix guanyar Pablo, home. I la partida, finalment, caigué del costat dels blaus, 60 per 40, molt superiors en tots els aspectes del joc. Però que remate que la feina de fer-li i Pare Tomàs és on que tenen rematar. Però és que, és que no, estan aquí lo és que això ha Alguns jocs que li feria barbaritats, però... ara on? Cuidado, cuidado. A on? Travolta. Esquerra de Pablo. Això Tomàs. Rosa. Tomàs Galeria. Ja estem a 15, ja estem a 30. Falta que deu, Pablo faci el deu mig regular perquè Oltra està fent barbaritats i Tomàs i Fèlix que rematen. Allà Oltra que es dirigeix a traure. La Oltra. Pablo que resta Álvaro. Estem a dos. Bot i braç. Pot braç. Molt bé. Molt bé, Tomàs. Molt bé. I estem... Vali 30. Pas blaus. Tomàs. Álvaro Galeria. Tornem a dos. tornem a estar. Vali 30. El Baró. Això, Pablo. El resto... Oh! Victòria! Victòria dels claus. 60-40, victòria per a Pablo. I així Cabilo Ràdio retransmitint en directe. Pablo aprovà en nota el seu primer enfrontament contra Álvaro. Així es parlava després de la partida. Màquina, Pablo! Màquina, Hola. Enhorabona! On t'has trobat? Bé, bé, bé, però un poc nerviós al principi, el que diu Golfo, però bé. Has fet una gran partida, eh? Sí, em van compenetrar bé els companys, no?, i, i ara han guanyat, bé, subim 4 punts, que és important, i ens col·liquem segons en la classificació, que, que ara, que ara semifinals absolutes és un gran pas. Enhorabona. Gràcies. Amb una túnica d'abraçades i una túnica d'abraçades que la mar, hay que la mar, que la mar de la aurora va a esquinzar, que la mar, que la mar, que la mar de la aurora va a esquinzar. La pilota en la memòria. A la nostra secció de pilota en la memòria hem parlat en un exjugador de pilota del nostre club, Vicenç Apena. Ens ha contat moltes coses interessants, jugadors, partides, modalitats practicades, anècdotes... Nosaltres hem volgut fer un repàs de les més destacades. Durant el segle XX, van ser molts els jugadors que van participar en la pràctica de la pilota a sella. Sapena ens fa un repàs dels que per a ell van ser els jugadors més destacats. El tio Carrero, Juanito Pérez Roc, Luis Lagran, Toné Ferrer, el Ferrer 1. Després va començar a jugar Àngel de Mari Carmen, no sé si l'heu sentit parlar. I Juan el Surdo, Juanito el Surdo, el pare. I uno que li diuen Chocolate. Xocolata era un home molt alt que era el germà del tio, del tio Pepe el Casino. Després d'aquesta època està que entra Pallarès, Vicent, Juan Ferrer, el que és metge, que s'ha mort, Vicente Loreto, que també s'ha mort, Pedro el Fuster, que també s'ha mort, Antonio Agulló, que s'ha mort, Paco Agulló era el pare de Paco, i uno que en el Roig, que era un que se'n va anar a França, <clears throat> este senyor, Después, ¿quién entra? Entra estos que era José Antonio el Pescater, Vicente el Canonge, también es amor, el panadero de Secané, Pepito Celestino que iba a jugar menos, el zurdo, el tío del Borre, era uno que tapó la conejo que se iban a eh, muy pronto, cuando se dos semanas a Francia, él se va al, al y yo jo en el carrer dels quatre cantons, era un home que li diuen els usos i tenia un braç molt bon. I mm. es feien unes partides <clears throat> molt bones. Després vaig entrar jo al costat, que era xiquetet, pena, Rafael Bota, Paco Calampio, és el que jo aproximativament. Miguel Facundo i Ángel Obrer. Es jugava a pilota en molts carrers del poble. Sella tenia una impressionant de gent que jugava en els carrers quan jo era xiquetet, perquè m'agraden les pilotes, es jugava en la plaça, es jugava, es jugava en els quatre cantons, es jugava en Saves tu, i es jugava eh, també en el metge, en el metge, i a voltes es jugava en el carrer de fora, es jugava per tots els puestos. Ens comenta algunes característiques dels jugadors d'aquell moment i de com la jerarquia manava per poder jugar a la plaça Major. Així, la persona més fina que ha jugat ha sigut Toné Ferrer. Després també estava el Tilo i la Gran, també molt bo. Juanito Perreroc també era un home molt fi, però com este no hi ha ningú. I a més, el que més ànimos donava i el que més vot tenia justetet curtet era Ángel de Mari Carmen, perquè gent jugava sempre en este, en el Ferrer. I este li animava i li dia, de, li dia, li dia d'ell, Angelet, al casino! I Angelet agarrava la pilota i és que anava al casino. Quan este veia que reculaven les altres ja t'avançava ell, ell al casino! I ell la tirava al casino al casino. Això sí que me'n recordo jo. I ells sempre jugaven els dos. Així, el que més jugava, que tenia un vot extraordinari, era Pallarès. Pallarès tenia un vot, el que passa és que era un vot, de, com diríem vosaltres, bobo. Ell votava i la pilota feia així. Era impressionant el que tenia ell. De Palma. De Palma. Ell quan estava, que, que jugaven en, en el carrer de l'Àngel, ell agarrava d'ahir i per damunt de la Xina i, i passava els quatre cantons i pegava darrere. Ara, moltes voltes, pues la penjava a dalt, o s'anava pel que teniu vosaltres, o s'anava per avall. Però hi tenien molt, molt... I jo ven ahir per què? Perquè en la plaça en la plaça pues, sempre jugaven, estos, estos que parlen en aquesta època de cinc que jugaven els altres, els altres eren els, preferen, els que tenien un poc de preferència, Tone Ferrer encara jugaven ells, i estos començaven tots així, sis baix. Així era. I, i després l'altre, però l'altre que jo més, baix. I l'altre jo més, baix. Les apostes eren habituals en aquelles partides. Més que ara. Antes sí que se'n jugava. Per això diu que havia, havia amb un altre més tremenda. Estiaven, estiaven com, a, com a locos per terra. Poquiu es jugaven, poquiu, el que tindrien. Però me'n recordo perquè el pare de Juanito era un de que era molt jugador, molt, li agradava molt jugar-se diners. I jugant el que diem, que, ja sé diners, algú així comprens, pues que ja sé dient, pues, jo que sé, 10 pessetes, lo que Sí que és jugar, el que no és jugar ara. Bueno, no ho sé. El tio Calarampio va ser jugador, marxador i també guardava les pilotes de baqueta per a les partides de festes. Eixe tio Calarampio, estic dient veis, que jugava piloto i ell és el que portava les pilotes, que tenia les pilotes de baqueta, <clears throat> les tenia i les tenia guardaetes dins d'un paquetet en, en palla, i saps, per aguantar-les en bones condicions i tot. I quan vinies professional les treia els pilotes, i, i allò, allò era or. Algunes de les partides més destacades que recorda són les protagonitzades per jugadors com Roger d'Orba o Blanc, entre altres. Les partides més importants jo no les conegudes, però jo recordo que dien que havien un que dien el Roger d'Orba, que això era algo impressionant, en el sentit de que diu que totes les pilotes que anaven, jo el meu xiquitiu, que anaven al casino, ell en l'esquerra es passava. I això, a més, se'n va tindre que anar per problemes econòmics, és un que se va emigrar a Venezuela. Després ha vingut el Blanc, que això ho coneixeu vosaltres, han vingut una quantitat de personatges molt importants, i el tio Carreró hasta la seva pròpia vida, i després va ser el pare de... El tio José, el carnicer. carnicer el tio José el Carnicet, el que va continuar. Ells portaven a Sella tots els professionals més importants que havien en la regió de València. Comencem el Blanquet, comencem el Blanc, comencem una quantitat de, de, de jugadors importantíssims i a Sella venien. I què es passava? En Sella el primer que preparaven, a més d'una anècdota que jo us, us escaparà, és que en aquella època plovia prou. I la plaça de Sella era de terra. Entonces tenien que preparar geps, per continuar, perquè a volta la partida no com, com ara, si no s'acabava es quedava un dia més i jugava a muerte, venia a jugar a muerte. Entonces què feia? Quan ploïa fent això, doncs, agarràvem els geps i estava el toll, anàvem tirant, i això així no, això no ho explicat mai. Bé, I això és una cosa molt... I, claro, i es jugava no, ara també es juga, però en aquella època es jugava per passió. La gent venia no com ara dir jo i cobre 1.000 euros, 500 euros i vinc a Xina com tot ha vingut, tot, igualment el futbol exactament és el mateix, però en aquella època era una moral tremenda. Era anar a un puesto demostrat de que si jo jugava, si jo... També ens analitza algunes diferències entre els jugadors d'abans i els d'ara, així com la diferència de les pilotes amb les que es jugava. Què havia de diferència com aquí ara? Que diners que ara tu si amb els xavals tiren la pilota llarguíssima. Clar, la pilota no té res que vol que juguem nosaltres la pilota que jugàvem nosaltres li pegaves una pilota i a volta li pegaves un balcó i es trencava, era tot de terra, era tot de, de, de robo i no valia res. Avui en dia la pilota és molt bonica, bota una barbaritat i, clar, quan li pegues, si saps pegar un poc més, van, van un muntó. Tal era l'afició a tot el poble que fins i tot en l'escola estaven sempre jugant. Van ser eh, de, de si de l'escola estava Don Vicente i Ala, anem a, anem a jugar una partida de pilota. I comencem a jugar a, pilota, a, jugar a pilota. I bueno, ala que anem a, anem a, a començar. No, no, hem d'acabar la partida. I don Vicente estava sentat al casino i moltes doncs, que no acabaven les partides majors, després tancaven l'escola i, i, i, i me n'anaven. Això era així. De voltes, eh, de, de voltes de que vam en l'escola, tancaven i me n'anaven. Malauradament, va haver un moment en el qual la pilota es va deixar de practicar. Tot això es perd. I es perd en unes condicions de que resulta que Pallarès i totes les persones és la migració. Després de la migració és que en Sella comença a venir-se a començar a tenir tot un cotxe, d'aquestes coses, i tenien dificultat i ningú es de Sella se'n va anar a Alacant i des, destruís completament la pilota. La partida de relleu sella a perxa va ser una de les últimes de les generacions anteriors de pilotaris i en la que ell, que era un jovenet, ja va participar. Però aquesta partida de relleu, que està així, resulta que anava com a, com a peonet, xiquetet. I arriba de que comencem i ens presentem allí i el tio Carreró es fa posar els quatre que jugaven la carreta que és molt difícil. Hi havia una reixa, que quan havia una reixeta que s'entraren, molt difícil, i resulta que este aquestes pesquetes jo un poquet d'esquerra, però que jo a l'esquerra, raio. I entonces el ticarro diu, che, tu fora, i el chiquillo a jugar. I el chiquillo a jugar perquè esta partida interessant i així m'han jugat diners, este que m'ha portat en el cotxe, i el tio i comencem i es van guanyar. Bueno, allò va ser, va ser el boom i que seia tot. Però ahir va ser les últimes partides perquè anar-me'n jo es va abandonar quasi completament tot el que, era, lo, el que ha sigut i, i la història de la pilota. Per sort, uns anys després, la pilota tornaria a renaixer. Tenim que començar nosaltres una època a partir de l'any 75, després de la, de la de, o antes, un poquet antes, quan jo venia, comencem a tocar un poc la pilota, que això ho coneixeu, que va ser Vicente, Paco, jo, jo van jugar, comencem a jugar. L'any 1983, primer any que havien comissions de festes a Sella, es va portar a jugar al genovès, a la partida de festes. I la primera volta que van tindre que anar motos a relleu, corro jo i van portar el genovès. Que va jugar una partida interessantíssima i vam anar allí nosaltres i van dir, sí, el genovès, i vam explicar, li vam fer un poquet el bom, saps, de forma que venia, perquè no podia vindre, i vam explicar. I el genovès li va agradar tant la, la ficció del poble de Sella que ha sigut un home professional dels millors que podem dir que, que no n'hauran quizás tal volta en la història tan fi, tan elegant en totes les condicions, que ha vingut totes les que ha pogut. I això és d'apreciar. Precisament a partir d'aquest any 1983 es va posar com a costum que jugadors locals del poble jugaren també en la mítica partida de festes del primer dimarts d'octubre. En 83, va, ho explicaré, vam fer una proposició jo de que per la primera volta, no sé, no sé si estàs al corrent, és que a Sisella sempre venien l'equip complet de l'exterior. Si eren quatre o eren cinc que jugaven, si era Persa que jugaven quatre, si era que jugaven cinc. Entonces li vaig proposar ja jo de que normalment en tres persones, com el genovès que venien, per què no posar dos xavals joves de, de, de sella? Dos en un puesto i dos en l'altre. I resulta que van jugar resulta que van tocar quatre pilotetes, però van jugar. I des d'allí per que sí, haureu vist vosaltres que en Sella s'ha fet això, això ho van proposar nosaltres, els que vingueren. Tots van comprendre de que, era, de que era real i per què no jugar la gent de Sella un poquet i donar un poquet d'auge, perquè què es passa? un xaval que juga, que juga que eh, a, a principis i li pegaven a pilotar, la gent que estava sentada li feia palmes. Eh? Això va començar també en l'any 83, va que sí. Sapena també va promoure la pilota a França, un passatge que recorda amb molta estima. En l'associació Mosatos que teníem d'allí del barri, eh, mos presentem, perquè jo parlant, parlant de l'Eves que diem, era alumnos, padre d'alumnos. I, claro, arribem allí i dic, va presentar activitats. Jo dic, jo presento una cosa. I vaig dir el que presentava. I Antonio, el de Calampios, el que em va comprar és, és pilotes que canvi en queden dos, la memòria estic dalt d'un metre sense. Me'n fan falta l'associació, em paga quatre de baqueta i me n'envieu una vintena de dates normal i es guanters xiquetets i tot, i m'ho va enviar tot, i van comportar. Entonces, jo <clears throat> tots els dimecres anava allí a l'escola i els xavals i els, i els xiquetes que volien jugar jo els explicava. Després la primera explicació que vaig fer el que no vaig fer així. Vaig agarrar la pilota, la vaig obrir, la vaig obrir es, es, com estava Niga, les altres no us haig explicat l'altra, com es feia, però per no destruir la de baqueta. Però a Belgia, com estava feta, vam veure que tenien els draps, que tenien discs, que tenien de tot, això és, això és la primera base. I després, perquè xiquetes, explicant el que és una pilota i després saber. I després, claro, de la forma que jugava fent la ratlleta, fem aixina, jo explicava com jugava, entonces xiquetes i xiquetes, així això va durar dos anys. Dos anys complets van estar durant allí les xiques jugant. Després ja van fer més majorets, ja no, mm, no va haver ningú que volguera fer, van demanar de fer un frontó, però, clar, per anar al frontó eh, estaven d'acord l'Ajuntament de fer un frontonet, però, clar, tenien que apuntar-se qui volia anar a participar. I, i això en quin va ser? Te'n recordes? Això va ser, això va ser en l'any, eh, crec que va ser l'any 85, menys. <clears throat> Entre 80 i 85 va ser, va ser això, no recordo exactament quina temporada va ser això. I encara me'n queden dos pilotes i encara crec que tinc en França jo guantets xiquetets, perquè em vaig demanar guantets per xiquets. és una cosa... <clears throat> Volem acabar en un consell per als joves a l'hora de jugar les partides i una opinió de Vicenç Pena sobre la situació dels mateixos. Les joves eh, saben, toquen bé la pilota, però encara no tenen aquest principi de dir anem a guanyen, vol dir guanyar a voltes soles per l'honor de que han guanyat, però no per guanyar l'honor propi de dir jo ju, ju, vull jugar a la pilota i guanyo per jugar a la pilota, no per esteu, és el significat que diu, i entonces més, més de quatre voltes veus que fan, fan jugar estes, que repeteixen malament, perquè ells saben, per exemple, un xaval que ve la pilota en dificultat i va a l'esquerra, el que té que fer no fer com fer, antes li pegaven un colbot al xaval, perquè no tenia que fer així. Quan tu no podies, la tiraves i l'amagaves, el que fes. No podies fer altra cosa. Per què? Perquè avui en dia fas així, li dones encara a l'altre, i l'altre està esperant per tirar-te la fora. Eixa és la diferència que hi ha. Ara, jo, de, per la part meva, estic completament molt, molt agraït en el conjunt de que la joventut després del que nosaltres, no sols jo, perquè hi ha participat Paqueta, he participat tots, han participat Fermier i tots, per arribar a lo que és el club de pilota de Sella, i que la joventut es manté. A pesar de tot, de que tinguem dificultats i aquestes coses, es manté. I això és important. I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat i ens acomiadem de tots vosaltres fins el proper mes. Gràcies a tots.